Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allah uputi na pravi put, on je upućen, a koga u zabludi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog bogosim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov robi poslanik. Kaže stvoritelj svjetova u prevodu značenja ajeta, ovi koji vjerujete, Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, govoriti o lijepoj vjeri dini islamu za koju uzvišeni kaže inna dina inda Allahi islam jedini put, pravac koji Allah priznaje kao ispravan jeste put Islama. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ A onaj ko bude mimo Islama želio neki drugi put, neće mu biti prihvaćen. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ I on će na budućem svijetu, ahiretu, biti među onima koji su izgubljeni, koji će stradati. Nama je poticaj da izučavamo svoju lijepu vjeru, da se osvjedočimo da su sve vrijednosti dini Islama upravo radi dobrobiti čovjeka i čovječanstva i da je uzvišeni Allah slanjem posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i spuštanjem posljednje objave na zemlju dao ljudskom rodu ono što je najprimjerenije, ono što će imati trajni karakter za sva vremena do sudnjega dana i za cjelokupni ljudski rod. Međutim, mi smo svjedoci kontinuiranih medijskih napada i iznošenja neistina na račun islama i muslimana i zato je važno da snažimo u nama osjećaj da mi pripadamo najljepšem putu koji čovjek može izabrati na dunjaluku, jer uzvišeni Allah kaže وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Mi smo vas učinili pravednom zajednicom da biste bili svjedoci protiv ostalih, a da poslanik bude svjedokom protiv vas. Ovo je prevod značenja 143. ajeta sure El Bekare. Wasat, termin koji je upotrijebljen u ovom kuranskom ajetu, znači i pravednost, znači i sredinu, središnji ummet. Ummet koji vodi računa da ne ide niti u jednu krajnost, ni desno ni lijevo. I vidite li tekunušu heda nas, Allah je učinio da muslimani budu svjedoci, da budu svjedokom protiv ostalih koji žive na zemlji i koji ne slijede pravi put. Ali je poslanik, alaihi salatu wasalam, izdvojen da bude svjedokom e, za nas ili protiv nas, ovisno o tome kako se budemo ponašali. Središnji put islamskog ummeta izvodi se iz toga što je metod i sistem islama postavljen smjerom i što on predstavlja put sklada za umet sredine, put pravednosti, ravnoteže u kojem nema pretjerivanja ni nedostataka, nema prekomjernosti niti nepotpunosti. Odlike srednjeg puta i njegove koristi su poput toga što često navodimo pravednost, ispravnost, humanost, sigurnost, snaga i jedinstvo. To je ono što treba da karakteriše zajednicu muslimana. Imam razi u tefsiru kaže najvredniji dio nečega je njegova sredina, jer je ona u odnosu na druge dijelove u ravnoteži i skladu. A doktor Jusuf El Karadavi kaže s obzirom da srednji put ima sve navedene odlike, onda nije čudno da se one jasno pokažu u svim teorijskim i praktičnim, pravnim i odgojnim aspektima Islama. Islam predstavlja sredinu u vjerovanju i poimanju, sredinu u ibadetima i načinu obavljanja obreda, sredinu u etici i odgoju, sredinu u zakonodavstvu i sistemu. Allahov poslanik sallallahu ve sellem nas je naučio da vodimo računa da ni u čemu ne pretjerujemo. Kada je čuo razgovor trojice, jedan je rekao ja ću čitavu noć provoditi na namazu. Drugi kaže ja ću svaki dan u ostatku života postiti. Treći kaže ja se neću nikako ženiti da budem potpuno slobodan i da se posvetim samo ibadetu. I onda ih Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem koriji, pa kaže ja klanjam, bdijem dio noći, ali i dio spavam. Provodim dobar dio dana u postu, ali drugi dio ne postim. I ja se ženim. To je moj sunnet. Onaj ko ne postupa po mom sunnetu, taj meni ne pripada. Pogledajte kako je u korijenu Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem sasjekao krajnosti ono što se pojavilo kod naroda koji su živjeli prije nas, da su se neki odrekli dunjaluka, međutim to je neprimjereno za prirodu čovjeka. Islam predstavlja sredinu u vjerovanju između praznovjerja koje pretjeruje vjerujući u sve i vjerujući bez argumenata i s druge strane materializma koji ne priznaje ništa što je van osjetila. Islam poziva u vjerovanje, ali u vjerovanje u ono što postoji i zašto postoji neoboriv dokaz i siguran argument. Sve ostalo ne priznaje i smatra fikcijom. Islam predstavlja sredinu između ateizma koji uopće ne vjeruje e, u Boga dakle ateista koji ne vjeruju u Boga i onih koji navode razne bogove neuzubila, pa tako obožavaju krave i za obožanstva uzimaju kipove i kamenje. Islam poziva vjerovanju u jednog Boga koji nema sudruga, koji nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije. Islam predstavlja sredinu između materijalista onih koji smatraju da je kosmos jedino što postoji, a da je sve drugo što oko ne vidi i ruka ne osjeti, izmišljotina ili iluzija i koji ne priznaju postojanje bilo čega drugog van osjetilnog. Islam smatra da je postojanje kosmosa činjenica u koju nema nikakve sumnje, ali on ide do veće istine i daje nam odgovore na pitanja ko je stvorio kosmos, i koga je uredio i ko njime upravlja. Uzvišeni kaže inne fi halqi samawati wal ardi wa ihtilafi al layli wan nahar la ajatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi في samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina 'adhaban nar 190. i 191. aje sure Al-Imran u prevodu glasi U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su zaista znamenja za razumom obdarene. Za one koji i stojeći, i sjedeći, i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju. Gospodaru naš, ti nisi ovo uzalud stvorio hvaljen ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri. Islam, cijenjena braćo, predstavlja sredinu između onih koji čovjeka uzimaju za Boga, pridaju mu božanske osobine i smatraju ga samim Bogom i onih koji smatraju da je čovjek zarobljenik ekonomskog, društvenog i vjerskog fanatizma i fatalizma, da je kao perka na vjetrometrini ili igračka čije konce vuče društvo, ekonomija ili sudbina. Čovjek je po islamu stvoreno biće koje ima svoje zaduženje i odgovornosti, odabranih u kosmosu, rob Allahov, sposoban da mijenja ono što ga okružuje u mjeri u kojoj mijenja ono što je u njegovoj duši. U islamskim informativnim novinama kao moto je uzet ajet Inna Allahe la yugayiru ma bi hatta ma bi anfusihim Allah u istinu neće izmijeniti jedan narod dok on ne izmijeni ono što je u njihovim dušama. Dakle, nama je Allah dao slobodu izbora kakvim ćemo načinom života živjeti. I da se potrudimo da mijenjajući ponašanje sebe, svoje porodice, najuže kruga, potom rodbine, prijatelja, komšiluka, nastojimo sa Allahom pomoći popraviti ono što se popraviti da i tako će uzvišeni Allah popraviti i naše stanje na bolje. Islam predstavlja sredinu između onih koji poslanike smatraju svetima i uzdižu ih na stepen božanstva ili neuzubillah i Božih sinova. Božji poslanici su ljudi kao i mi, jeli su hranu, išli po trgovima i mnogi su imali supruge i potomstvo. Jedina razlika između njih i ostalih ljudi je što im je Allah podario objavu i podržao ih s muđizama nad naravnim dijelima. Mi jesmo ljudi u suri Ibrahim u 11. majetu prevodu značenja uzvišeni kaže mi jesmo ljudi kao i vi. Govorili su im poslanici njihovi ali Allah daje poslanstvo samo onim robovima svojim kojima on hoće. Mi vam ne možemo donijeti čudo bez Allahove volje, a vjernici neka se samo u Allaha uzdaju. Islam predstavlja sredinu između onih koji vjeruju da je jedino razum izvor spoznaje, istina o postojanju i onih koji vjeruju samo u objavu i nadahnuće i ne priznaju da razum ima neku ulogu u odbacivanju istine ili njenom prihvatanju. Islam priznaje razum i poziva ga da promatra i razmišlja. Islam osuđuje učmalost i slijepo ponašanje. Draga braćo, dini Islam predstavlja sredinu između vjera i slijedženja koji iz svoje filozofije i obaveza odstranjuju božansku stranu i badeta, kakav je slučaj s budizmom, koji se ograničava isključivo na moralnu dimenziju čovjeka i vjera i slijedženja koji od svojih sljedbenika traže da se u potpunosti posvete bogosluženju i da se odreknu života i proizvodnje kakav je slučaj sa kršćanskim redovništvom i monaštvom. Islam traži od muslimana da obavljaju određene obrede tokom dana kakav je namaz, obrede tokom godine kakav je post ili obrede jedan put u životu kakav je hađ, kako bi uvijek musliman bio vezan za Allaha i kako ne bi izašao iz onoga čime je uzvišeni Allah zadovoljan. Draga braćo, Islam predstavlja sredinu i u pitanjima etike između idealista koji zamišljaju da je čovjek melek i pretjeranih realista koji čovjeka smatraju životinjom dopuštajući mu ono što njemu ne priliči. Islamsko učenje ljudske naravi je dakle sredina između stavova jednih i drugih. Islam predstavlja sredinu u odnosu na svatanje biti čovjeka u poređenju sa ostalim vjerama koje čovjeka smatraju višim duhom zarobljenim u zemaljsko tijelo ili da čovjek predstavlja samo tijelo i samo materijalno biće u kome nema uzvišenog duha. Islam predstavlja sredinu u pogledu ovoga i onog svijeta. Islam predstavlja sredinu u vjerozakonu i u svom pravnom i društvenom sistemu. Islam predstavlja sredinu i srednji put po pitanju halala i harama, dopuštenih i zabranjenih stvari i tako dalje. Zato je važno da svakodnevno istražujemo. Kada bismo sebi postavili pitanje, a svako se od nas pita, kakva je njegova pozicija kod Allaha? Da li nas kao muslimane 21. stoljeća u ovim bremenitim vremenima uzvišeni Allah voli. Da li smo mi pronašli tu sredinu, taj najpravedniji, najispravniji, najbolji put? Volio bih dati nekoliko naputaka da razmišljamo o tome. Ako želimo spoznati svoju poziciju kod Allaha, preispitajmo se koliko dnevno učimo Kur'an kakva je pozicija Allahovog govora u našim kućama. Ako se u našim kućama uči Kur'an, ako se sluša Kur'an i ako se živi po pravilima Kur'ana, onda je to dobar znak. Onda je znak da smo i kod Allaha na lijepom mjestu. Ako u našim kućama više televizor radi, ako je važniji internet, a ako se namaz obavi ili ne obavi, e onda je to loš znak. Ako svakodnevno učimo Kur'an, ako svakodnevno čitamo hadise poslanika sallallahu alaihi ve sellem, ako svakodnevno konsultujemo učene po određenim pitanjima oko kojih imamo dilema, to je dobar znak da smo shvatili da je ovo naše vrijeme, da je svaki dan posebna stranica naše knjige koju ćemo dobiti na sudnjem danu, u kojoj će biti sve upisano. I najmanja sitnica koju smo uradili, bilo da je dobro ili loše. Zato, draga braćo, potrudimo se da ovo vrijeme u kome živimo iskoristimo na najbolji način, da steknemo Allahovo zadovoljstvo, da slijedimo put koji je uzvišeni Allah odabrao da bude jedini ispravan put da se trudimo da budemo u društvu učenih, da se trudimo da s Allahovom pomoći u vremenu koje je vrlo bremenito, u vremenu gdje je krv muslimana najjeftinija, gdje je nesloga muslimana na dijelu, da se mi potrudimo u svojoj sredini. Ako ne možemo mijenjati svijet, možemo s Allahovom pomoći stanje u svojim kućama. Jer nam niko ne brani da u ibadetu budemo, a ibadet na kraju u kojem ne možemo nikad pretjerati Vidite, i u postu, i u namazu, i u e, svemu drugom možemo pretjerati, osim u jednom ibadetu. A to je zikr, spominjanje Allaha. Kada je jedan ashab došao po savjet poslaniku, ali selam, on mu je kazao La jezalu ke ratban min zikri la. Neka ti je jezik non stop mokar od spominjanja Allaha. Zamislite, i kad šetate i kada sjedite i kada razgovarate pa slušate sugovornika da ponavljate subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Da li bi onda na naš, sa našeg jezika izlazio ružan govor? Da ti kažeš la ilaha illallah, la ilaha illallah, a nakon toga čul ti onoga šta priča. Jesi vidio onaj kako je bezobrazan? Ili, dakle, čovjek dok spominje Allaha, onda bi toga usmjeravalo prema pozitivnom ponašanju i onda bi napustio i gibet ogovaranje drugoga i nemimet, prenošenje tuđih riječi, bavio bi se sobom i onim što je nama bitno i na taj način bi naša zajednica, naša sredina bila puno bolja, zdravija, kvalitetnija, naši razgovori bi bili usmjereniji u pozitivnom pravcu i daleko manje bi šeitan imao prostora. Zato molim Allaha da nam omili vjerovanje, da ga ukrasi u prsma našim, da nam omili islam, da nas učini iskrenim sljedbenicima najljepšeg, najpravednijeg središnjeg puta i da nas pomogne da tako živimo, tako umiremo i tako očuvamo žarulju Islama na ovim prostorima. Molim Allaha da sačuva Islam u Bosni i nas u Islamu. Amin. Aqulu ma sami'tum wa li wa wa lisairil muslimin innahu rahim.